السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قول الشيخ عبد المحسن وفقه الله ومما ينبه عليه حول هذا المسجد المبارك أمور الشيخ الآن يذكر بعض المسائل ambayo yanafungamana na huu msikiti na mengine aliyotaja ni ufahamu mbaya ataka kusahihisha kuna watu wana ufahamu tofauti ambao ni ufahamu wa kimakosa kuhusiana na huu msikiti sasa ataorodhesha jumla ya mambo yale ya sawa atayakiri na yale ambayo kwamba yatakuwa na akhtaa atayatanabahisha asema hafidhahullah mambo ambayo kwamba yapasa tutanabahi tuwe macho nayo kuhusu hunu msikiti ambao ni mubarak ni mambo kadhaa الأول jambo la kwanza asema أن التضعيف لأجر الصلاة فيه بأكثر من ألف ليس مقيدا بالفرض دون النفل ولا بالنفل دون الفرض يعني إلى أجر يقصال مسجد النبوي kwamba sala موجة ni ألف موجة هي أجر ajr haikufungwa kwa فلاني kuliko ingine yani sio kwamba ni sala ya faradhi tu ndio inapata mara elfu moja ya sunna haingii la haina maana hivyo haina maana hivyo kwa hivyo si muqayyad bil fard yani mtume alayhi salatu wassalam hakusema salatul fardhi fi masjidi hakusema hivyo amesema tu salatun eh kwa nakira yani swala yoyote mtu akiswali kwenye msikiti wangu bi alfi sala atalipwa mara alfu moja ni kama mwingine ameswali swala ile kaiswali mara alfu moja ndio amekufikia wewe hadha fadhila adhim bila shaka kwa hivyo fadhila kama hii shekha atasema haikufungwa kwa swala ya faradhi tu hata aliyoswali swala ya sunna lidhalika yeye huyu shekha na shekh Abdul Muhsin دائما القواك يوصي الزوار والمعتمرين وكيجا مسجد نبوي حتى قيام الليل واجي يصلي فالي حتى صلوات زنافل زوسيكو واجي يصلي فالي وسبب ويهوكو أيام معدودة وتردي زاكو ويتمي فرصة كما هي إلي وباتي تضعيف كوني صلى زنافل نصلى زفرة ودائما الشيخ في كرسي تقوى دائما القواك نوصي العوام أو الذين زاروا المسجد وفني بدي يتزودون وجيك أكيب صلاة كذا سنة زوت أكيزك صليبا لمبورا نفراد زوت كسبابو كوليب ومرا ألف موجة نكو صلاة زوت سيوزا فراد كوليكو نافلة ولا سيوزا نافلة دون الفرض أسمى بل لهما جميعا كوليب ومرا ألف موجة نكو صلاة زوت فراد نصالة زنافلة زسنم kwa nini kusema hivi asema liitlaqi qawlihi sallallahu alaihi wasallam kwa sababu neno lake alizungumza kwa itlaq kwa kuenea aliposema salatun fi masjidi salatun fi masjidi kwa hiyo hili tamko kilugha ni nakira na nakira ni tamko linaoenea kwa hivyo ni sala yoyote kiiswali msikituni wa masjid nabawi itakuwa ni bi alfi salah za faradhi na za sunna falfariidha bi alf fariidha ukisali fardhi moja ni kama umesali fardhi alfu kwenye misikiti mingine wanafila bi alfi nafila ukisali sala ya sunna ni kama mara alfu ikiwa umesali kwingine msikiti nyingine au kwingine kokote wazi hiyo ndo maana ya hadith na huu ndo ufahamu sahihi kulingana na matamko alizungumza mtume alayhi sallam haifai mtu aje asema haa hapa swala alikuwa kusudia ya faradhi si sunna hii itakuwa si kielimu kivipi kwa sababu huwezi kutasarraf kwenye maneno ya mtume alayhi salatu wasalam bila hoja tutakwambia hewa sasa ni hivi wewe alipozungumza haya maneno ulikuwa huko wala huyajui malengo yake tayajua vipi mpaka masahaba watuambie sasa ukutasarraf kwenye maneno ya Mtume sallam mpaka ulete hadithi nyingine na ufasiri hiyo useme mathalan kumepokewa kwingine kwenye lafzi nyingine Mtume asema salatul fardh ah, sasa hapa tutatukua hii muqayyad tutaiqayyid hii mutlaq hapo sawa lakini kama hakuna kama ndo hali ilivyo hakuna riwaya hata moja ilikuwa kubainisha kwamba salatu na kusudi ya faradhi si ya sunna idhan tutachukulia maneno yake kwa kuenea hivyo hivyo mpaka ije dalili ya kuturuhusu sisi kufasiri hivyo wazi hiyo ndio taratibu wa kilimo athani jambo la pili yasema أن التضعيف الوارد في الحديث ليس مختصا في البقعة التي هي المسجد في زمانه صلى الله عليه وسلم na hii nukta ya pili muhimu sana kufahamu kwa sababu wengi henda kupigiana zahma wakazozana wakasongamana kwenye mahali ambapo kwamba alhamdulillah fihi saa wao wangangania lazima mahali fulani hadha min alkhata bila shak asema hizi thawabu mara 1000 zilizokuja kwenye hadithi laysa mukhtassan bilbuqa hazikuhusiana na ile sehemu ambayo kwamba التي هي المسجد المسجد في زمان صلى الله عليه وسلم yani sio ule msikiti mdogo uliokuwa zamani tu aliouacha mtume sallallahu alaihi wasallam ile mukaddimat almasjid pale mbele kwenye baina mimbar na rawda sehemu ile hiyo ndio msikiti wa zamani kuanzia hii at-tawsi'a ash-sharqiyya yote yote amezidisha al-khulafa waliokuja na kwanza ilizidishwa mbele الآن محراب اللي يكو بالمبلة نيجي مسكت msikiti محراب اللي كو jambal mimbar hina ile mihrabu ndogo ya zamani ile ndio mihrabu ya mtume alisallam lakini sasa hiyo utakuta usaliwa mbele nani aliongeza ni Umar radhiallahu anhu aliongeza akaja Uthman akaongeza tena zaidi kwa hivyo usidhanie fadhila za 1000 itabakia kwenye ile sehemu tu aliyosalia mtume mpaka kaiacha la usifahamu hivyo kila msikiti ukipanuliwa kila ajira zikiongezwa wa hadha fadhlullah wa hadha fadhlullah idhalika Umar radhiallahu anhu alipo alipopanua msikiti sehemu ya mbele watu wamekuwa wingi sasa hutoshi akauvuta kibla akisongesha mbele sasa ili safu ziongezeke baadhi ya watu walizungumza wali Umar yakamfikia maneno kama kuna baadhi ya watu wa wamesikia uzito kusali sehemu hiyo wewe uliongeza ulifanya tausia au kidha au kama kana Umar radhiallahu anhu akawajibu akamwambia wallahi لو وسعناه إلى صنعاء لصار مسجدا لصار مسجدا هي sehemu ya mbele lao nitaipanua niivute mpaka ifike Yaman huko bado utakuwa ni Masjid Nabawi kwa yule ambaye ana, ana, ana, ana, ana kitatusi kusali hapa anasikia kama uzito au toe uzito wake huu nikiupanua msikiti mpaka ukafika Yaman sana bado utakuwa vile vile Masjid Nabawi bora tu tuamue ni msikiti yani huko kwenye hiyazatul masjid wazi wala hakuna sahaba hata mmoja alomkemea kama amemfanya makosa kwa hivyo kusali sehemu yote ya msikiti ajira ya 1000 iko na kipimo cha msikiti ulama wasema nini saha yake ile boma nje ya saha eh? ukisali ndani ya boma ya msikiti ni msikiti na ile saha yake iliyo ndani ya boma zote hapo ajira mawjud ukiswali sasa kwenye barabara nje ya boma ya msikiti sasa hapo ndo utakuja masala huko msikitini wazi lakini msikiti ni ile kipimo chake ulio ndani ya boma yote ni msikiti asema sheikh ballaha walikulli ma udhifa eh, fadlan ya ule msikiti wa zamani aliojenga mtumi asema walikulli ma udhifa na kila ukiongezwa inachukua hukumu ya asl lianna taba yachukua hukumu ya asli kwa hiyo kila ukipanuliwa ule msikiti nafasi hukumu yake kama hukumu ya asli yake yenye ajira 1000 ولكل ما أضيف إلى المسجد من زيادات نزيل زيادات ولا زيونجزا مصحابة ويدل على ذلك نا inaonesha jambo hilo dalili yake anna al-khalifatain ar-rashidain hama khalifa wa mtume wawili radhiyallahu anhuma ambao kwamba yeye mwenyewe mtume alayhi salatu wasalam ametuamrisha tufuate sunna zao na tufuate mambo yao Umar wa Uthman radiyallahu anhuma zada almasjida min aljihati alamamiyya waliuongeza msikiti upande wa mbele wakauvuta mbele tena mihrabu ikasonga mbele watu walipozidi wakati Umar alifanya hivyo na wakati Uthman alipoona watu wameongezeka zaidi akauvuta tena wa min almalumi na ni katika inayojulikanwa أن الإمام والصفوف التي تليه في الزيادة خارج المسجد الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم نهيني معلوم كم بيلة سهم ينبيلة ليوزيدي مهالي نبوس ما إمام ونزيل صفو زنبيلة نسهم ونبيو كوامبا يكونج يمسكيت ولي وزماني ألو واشم تونس وسلم فلولا أن الزيادة لها حكم المزيد لو كما إلي نيونجيزة إلي نيونجيزة حين حكم أصلي lama zada hadhani alkhalifatani almasjida min aljihati alamamia hawangeongeza hawa makhalifa wawili msikiti sehemu ya mbele maana ingewaharibia watu ajira kama wao wamefahamu kwamba lao tutauongeza msikiti na watu wakaja wakasali sehemu ile sisi tulioiongeza hawapati thawabu hizo hawangefanya hawangefanya walifanya hivyo kwa sababu wana yaqeen kwamba ni hukumu yake ni hukumu ya msikiti asli kwamba thawabu bi alfi sala kwa hivyo haina haja watu utawakuta wengine henda kwenye ile msikiti wa zamani kile sehemu ndogo mbele baka banana lazima swali asivuke hada min tashaddud wat-tanattu' wat-takalluf ambayo kama tumekataza walillahi alhamdu wal masjid fihi sa'a fasi ankwenda songamano ile msikiti wa zamani pale mbele mbana pale hataki kutoka hada min takallufat ambayo kama sheria haikukutuma wewe mwenyewe mazito shauri yako لكن الحمد لله msikiti mzima na saha نصح ياك الأجر ثابت الأجر موجود نعم وقد كان الصحابة في وقتهما متوافرون نما صحابة ومتوم عليه الصلاة والسلام وقتهم سكيتوا نونجزوا walikuwa ينجي wengi hawajakufa ولم يعترض أحد على فعلهما ولا هكونا تموجا لمبينغ عمر وعثمان وتلف وتلفكينا وهو واضح الدلالة على أن التضعيف ليس خاصا بالبقعة na hii dalili yasema ya wazi kuonesha kwamba kuzidishwa thawabu kwa elfu moja si khasa kwa ule msikiti wa zamani التي كانت هي مسجد المسجد في زمانه صلى الله عليه وسلم ambao kwamba alikuwa ni msikiti wa zamani wa mtume alayhi wasallam kwa hiyo ukiswali sehemu ile ni sawa na ukiswali sehemu yote ya msikiti thawabu zako elfu moja biidhnillah ziko hata kama ile sehemu aliongeza al-khulafa maana baada Uthman ulikuja ukapanuliwa tena ukaongezwa tena na kila ukiongezwa hukumu yake ni ile ile haiharibiki kila ukiongeza na masjidil haram ni hivyo hivyo hata jiha ile iliongezwa ya huku yote ile jiha من المسجد الحرام من المسجد الحرام لتوسعة الملك فهد هكو يوتي إليه من المسجد الحرام من المسجد الحرام ولا hakuna ishkal kusali huko wala kusali kule yote hukumu yake ni hukum المسجد وهذا باجماع الصحابه masahaba kwa ijma'i wote hakuna hata mmoja alopinga kwa hivyo ikiwa hali ni hii iko haja gani watu kusongamana kwenye sehemu kwa haithi hataki kutoka kwenye mpaka wa msikiti wa zamani bila shaka hii ni fikra ya kujipa uzito mwenyewe na kujitafutia mambo ambayo kwamba hukutumwa kwenye sheria kwa hivyo kama kuna mtu ana ufahamu huo basi ni ufahamu wa makosa na ufahamu wa sawa ni huu aloueleza Sheikh wafaqahullah الثالث jambo la tatu ambalo kwamba yapaswa kujua na pia ni muhimu asema wafaqahullah fil masjidi buq'atun ndani ya masjid nabawi kuna sehemu وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها روضة من رياض الجنة na hii ndio sehemu bora kabisa msikiti mzima sehemu bora ni hii msikiti wote ni mahali pazuri tafadhali lakini kwenye msikiti hii raudha imekuwa miza imechaguliwa ndani ya msikiti ina ubora wake Mtume sallallahu akaisifu ni riyadh min riyadh aljanna ni katika mabustani katika mabustani ya pepo hiyo sehemu yaitwa rawda wadhālika fi qawlihi sallallahu alayhi wasallam na hivyo kuitwa hivyo aliposema kwenye hadithi yake alayhi salatu wasalam ma baina baiti wa mimbari sehemu iliyoko baina ya nyumba yangu na mimbari yangu rawdatun min riyad aljanna rawdatun min riyad aljanna yani aliyokaa sehemu kama hiyo msikitini amekaa kwenye bustani katika mabustani ya peponi rawahu al-bukhari wa muslim baina ya nyumba zake zile maujuda hata الان na baina ya mimbar pale katikati kuna kisehemu utaona kimezingirwa hivi kwa kwa alama kuufahamisha wewe unaizuru kwamba hapa ni raudha hiyo ni sehemu nzuri msikitini na ni sehemu bora kwenye msikiti ukibahtika ku, kuwa hapo kusali au kusoma Qur'ani au kumdhukuru Allah hadhi min al-umur allati tuf'al fi ar-rawda sio kuingia rawda kufanya mambo mengine yanayofanywa watu wengine leo tasikitiki waende tena kwa ngure kwa ngure sio kufanya nini eh ma yanbaghi mithl hadhi al-umur <clears throat> na hii ndio ile thubutu <clears throat> ama yale anayosema jamaa kwamba mtume alayhi salatu wassalam ati alisema kwamba ma baina qabri wa mimbari rawdatun ma baina qabri wa mimbari kwa hivyo hii dalili ikoonesha aliruhusu kaburi kwa msikitini mwenyewe sema ma baina qabri kaburi itapatikana vipi na yeye hajafa nani anajua atazikwa wapi nani anajua atazikwa wapi wama tadri nafsu madha taksibu ghada hata mtume hajui kesho liko nini <laughs> mpaka Allah mwambie wala hakujua atakufia pale kwake azikwe kwake wazi غير واضح lakini hasal sasa waqi yakataa hiyo tamko hii hadithi wameibuni wao lakini hadithi ya sawa ile tufikia sisi kwa mapokezi ya sawa ilipokewa na Bukhari na Muslim ni hii nilowaambia ma baina baiti lakini jamaa wenda mbio iwe ma baina kabri kwa sababu kuna lengo lao wataka kupitia kuleta hapo sasa haiendi hadithi za mpaka wasinange maneno wasinange wayatengeneze wayaingize waseme eh, sasa mambo mazuri la alhamdulillah watu si majuha tena watu siku hizi wafahamu wanaelewa umuhimu wa dhalala na wanaelewa umuhimu wa hidayah wengi na watu sasa wameanza kuchangamka kuanza kufahamu haki fantabihu barakallahu fikum hadithi zisokuwa na isnad hukumu yake nini كلام ذا علماء وحديث من الزهري وصفيان وغيرهم يقولون لا تحدثني بحديث ليس لها خطام ولا زمة سنن بهم حديثا بقم بهين ميغو هين تشين هين إسناد يعني. حتى يزيكوا كبالي حديث كما هيزو يندلكم منين السلف الصالح ما بين قبري انتوكيا وافي ناني مزو يبوكيا مبوكيزي واكي ناني كيوليز الله أعلم تأم بوهيف دلكان lakini hii nyingine موجود eh fil Bukhari wa Muslim na hii ndio kusoma kusoma baadhi ya mashaikh wapiga mfano elimu ni kama mchele mchele ukitaka kupika utatoa eh utatoa mawe yale utatoa vichuma vipini vile ingia utaudondoa utaudondoa paka we swafi kisha upike ule sio eh ni mithali haya sio unacho kwenye kitabu wewe uchukua tu ah hii ni elimu endao nayo ntabe ndio lazima upate mwalimu ukikosa mwalimu kitabu kitakupoteza saa nyingine ndani ya vitabu kuna mambo ambayo kama mpaka mwalimu hayakosoe akwambia la haya sio falhadhara ya ikhwan sio linaloandikwa mtu achukua tundilo hata akakwambia eh kwenye kitabu fulani kumetajwa maana mashallah atakukutajia vitabu kama 100 na hata kimoja yeye hana atakutajia majina tu wewe ukirudi utaona mavumbi kuna chochote hizi ni mbinu lakini ameona kuna wainga sasa tufanya nini atauza bidhaa yake fantabihu hakuna mabaina kabri atasemaje mabaina kabri naye hajakufa ajibu hadha yani ni urongo usokuwa na kifiniko wazi وتخصيصها بهذا الوصف دون غيرها من المسجد na kuhusiwa hii raudha ikahusiwa kwa fadhila kuliko sehemu nyingine yote ya msikiti yadullu ala fadliha wa tamayuziha yaonesha kwamba sehemu nzuri na ni bora zaidi hakusema msikiti wake wote ni raudha na riyadhul janna la amesema ile sehemu baina baiti wa mimbar kwa hivyo kuihusu ile sehemu kuliko msikiti mzima ni dalili kuonesha kwamba ile ndiyo sehemu bora kuliko msikiti mzima hadha hu wakadha asema wadhālika sasa akutajia wadhfa za raudha raudha wadhifa wake nini maana mtu akuuliza nikienda kwenye raudha nifanye nini tutafanya nini akutajia yale unaopaswa kufanya ukifika raudha asema وذلك yakunu biadā'in النوافل fiha na raudha inakuwa kwa kutekeleza yani shughuli yake nini kutekeleza swala za sunna sio za faradhi huwezi kukimbilia kwenye raudha kutafuta kusali faradhi hadha min alkhata fi almafhum faradhi utafuta kwenye safu alawwal ama swala ya sunna sawa swala madamu ni ya sunna utakimbilia kwenye raudha kuliko msikiti mwingine sehemu nyingine ya msikiti ama sala ya faradhi amri ni ile ile safu ya kwanza ndio bora hata kuliko raudha na wengi hili huwapita kulifahamu lidhalika ar-rawdha fadla yake zaidi ni bora ni usali nafila fiha sala ya sunna vile vile wakadha dhikrullah kusoma Qur'ani ukakaa umekaa kwenye bustani la pepo ukasoma Qur'ani dhikru wa qiraa dhikrullah kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala wa qiraatul Qur'an kusoma Qur'ani فيها دنياك بشرط بشرط اه وهذا من الفقه في الدين نو الله كتنجوزا وتستعجب أحكام الشريعة هذه أحكام ذا شريعة زليفنا أزورنا وهداري وهلي يجون وتكوت حكم يوتي كن يدين وتنبيونين بشرط إذا لم يحصل إضرار بأحد ikiwa ile sunna yako au fadhila yako unaoifanya isipelekee kumdhuru mwingine lakini ikipelekea wewe kupata raudha sharti upigane upige vikumbo watu sukume ndo ufikie basi umekatazwa kufanya hivyo kwa sababu kufika kwako raudha sasa kwatia hasara kwapelekea wengine kusukuangushwa wengine kuvunjwa mahali pa kuvunjwa wengine kutiwa majaraha ukiuliza sababu nini huyo atakufika ndani ya raudha uliambiwa na nani upigane mpaka ufiki la haya mambo yatakuja mimbab as-suhula wal yusr الله سبحانه وتعالى مكوكديريا كوسهالي بلا كمضور من زاكو فلا حرج في هذا <clears throat> لكن ولله الحمد هذه الأيام فيونغوز ولفكريا جزاهم الله خيرا وكويكا ميبانغو ميزوري سس وإنجيا كوني وقت واكو روضة وتوكا بلا تراب بلا شوت ولله الحمد هذه فضل الله بلا شك كما يكون كميكا ميبانجليليو ميزوري نسكيا ambao kwamba wewe mwenyewe utafurahi zamu yako kifika utaingia ولا madhara wala fitna kwa sababu gani amekuja haya mipango eh ama mtu za kwambia basi mbida hiyo raudha kwa kwa kwa, kwa chaimu yalikuwa kwa wakati mtume hii eh. hizi mfahamu mbovu wale watu wa zamani walikuwa hawahitaji kuwekewa mipango kwa sababu watu walikuwa wasomi wana fiqh yeye mwenyewe akienda raudha hampigi kikumbo mtu watu wa sasa wasikia nini hawasikii lolote sharti sharia kale ndo za watosha kwa sababu wengi enda pale kwanza hawalei kama ya hukumu sijui ya nini hukumu ya nini mtu ankwenda pale kichwa tayari kigumu atakufanya ile laki sasa lazima ije mikakati mingine sio ya zamani kwa sababu hawa watu wa sasa pia wamebadilika sio watu wa zamani wataka ahkamu zingine ambazo kwamba zitawarudisha zitawakomesha ndio maana yaje mipangilio na yote haya yanatokea kwa amri ya Allah kama Allah hataki ingetokea eh muislamu anaamini hivyo hadha min alfiqh sahih fi hadhihi almas'ala naam إذا لم يحصل إضرار بأحد إكيوا يتبلكيا بلا كمذور أمتنا وفكر أوضك وسهالي بس يساوى أو في الوصول إلى نعم في الوصول إليه كون ونيلي روضة أما صلاة الفريضة ينقص صلاة سنة أما صلاة فراضي فإن أداءها في الصفوف الأمامية كي صالي صلاة فراضي كون يزيل صف زنبيل يما إمام أفضل نبورك لك روضة ni bora kuliko kusali raudha na leo mtu aweza kuingia msikitini wa kwanza hasende kule mbele atakita kambi raudha yeye amekula kiapo lazima atawata fadhil za safu al eh kwa hivyo hii sio kufahamu mambo vizuri nenda kasali faradhi yako kule mbele safu al thumma ukipata fursa kuja kwenye raudha utakuja wazi ghair na ikiwa fursa kuipata basi hukuambiwa lazima usali raudha nani amesema hivyo haukwambia kwamba lazima ukenda kule usali raudha la tayassara insha Allah umefanya bidii umepata haya bila kuudhi haikutayasara insha Allah mara nyingine المهم umesali المسجد النبوي نعم فإن أداءها في الصفوف الأمامية أفضل كونين لقوله صلى الله عليه وسلم كسباب متومي عليه الصلاة والسلام سيما خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها swafu bora kwenye swala za wanaume ni swafu za mbele swafu bora za wanaume kwenye swala ni swafu za mwanzo mwanzo hakusema illa raudha amesema hakusema isipokuwa raudha ha kwa hivyo ina maana hii ni am atakayekuja kusema ha raudha ni bora kwenye swala ya faradhi tutamtaka hoja yeye sasa tumwambie wewe wayafunga maneno ya mtume una dalili ya kuyafunga kwa sababu maneno ya mtume yafungwa kwa maneno yake yeye mwenyewe mahali kwingine alisema wapi isipokuwa rauba hakuna idhan tabakia kwenye asl kwamba kusali swala ya faradhi hasa kwenye safu awal ni bora kuliko kusali rauba ama swala ya sunna bora ni kusali rauba kuliko msikiti mwingine sehemu yote wadhi na hii ndio fiqh sahihi kwa hivyo sufufu za wanaume bora za mwanzo na sharruha na safu za wanaume mbovu ambazo zina ajiri kidogo ni zile safu za mwisho mwisho eh yeye akija msikitini starehe yake hufanya bidii kivovote asiswali safu ya kwanza kuna watu ni hivyo na sallallahu alaihi yani hata akaingia wa kwanza hapa atakwenda mbio afanye bidii mpaka swali nyuma na pengine kutabakia mwanya atambe mtu nenda nenda kajaze yeye shiba shiba eh, amechiba maskini namwambie utamwambia mpaka wewe utachomoka yeye eh, kwa pale pale kuna watu Allah subhanahu wa ta'ala hakuwafikia miskini sallallahu alaihi ndio mtume alayhi salatu siku moja ameshangazwa na tendo moja amesimama safu stau stau anaona watu kule nyuma na safu haijajaa akawakemea akaambia taqaddamu faltatamu bi waliyatamma bikum man khalfakum kisha mwisho akasema la yazalu aqwamu yataakharun hatta yuakhirahum Allah ni namna gani mbona mwajiweka nyuma huko mkifanya hivyo basi Allah atawaweka nyuma kila mahali tabaki watu wa mwisho tu eh kwa nini mnafanya hivyo kawakemea akamwambia njoni mswali nyuma yangu walioko nyuma yenu watawafuata nyinyi mlioko nyuma yangu mbele nyuma yangu yani safu itafuata ile mbele yake sasa ukienda ukiswali hapa kuna mwanya shani hadha akawavuta kama usifanye hivyo hiyo ni kuonyesha kama mtu anshiba na khairi ولا يجوز هذا فالله الله ما عاش الأحبة يا لي اليوم كن يصف الأول والله نفلني غيب نيهم يوني لكن لتراج تماني تماني موواونا يليوك والله هكونا متتصل نيوم كما متوائلوا يأتي واحد سبحانه بنجينا تنا يوم الجمعة هتنجي ما في ما هتكون ركوله هتحكيكيش المسؤول كله كن يكونا sasa yeye huhesabu watu kingi haya fulani amekuya mashallah fulani msali safu ya pili fulani safu ya tatu yeye ukimuuliza swali safi ngapi atakwambia kule uka kwani unchelewa bwana ha merauka umeingia saa ngapi msikitini mapema hii ni nafsi ambayo kwamba haina raghba na khairi huilimishwa mtu kama yule kimuona muilimishe mwambie wewe waingia mwanzo alafu washindwa na wenzako waliochelewa kithawabu hii ni, ni kukosa kufahamu maadili za kisheria vizuri lakini ingelikuwa mambo pato la dunia aweza kukaa nyuma subutu ambie aliyoko safu za mwanzo mwanzo kiwango ni hiki kila ukipata nyuma nyuma <laughs> kiwango kidogo eh hata ziwete watakuwa na viti watasukuma watakuwa kule mbele si kweli hata wale hawana maguu watapata safu la awal Allah akbar hadi subhanallah haqaiq ajiba na hii inaonyesha kudratullah kwamba lile atakalo Allah ndo litakuwa hata ukaja mbele wewe utasali nyuma يعني هيفو إنكو نشأ نغوفز الله كون يمنبو يحكي أنا ويفاني سبحانه وتعالى هذا يدل على قدرته سبحانه وتعالى إتكوى يمت دخل أول ويصلي وراء إسبكوني قدرة الله نمن بلقى كله نكوبيتيانيني هنا هامو زيو نايولا لكو يمشو كجهاب فهذه من العجائب إخوة لا بد من تصحيح المفاهيم لازيمة تصحيحي شوف ويومكو جنبالي وكصالي نيوما نعيب هذا هذا من العيب بلا شك na nikuonesha wewe hutaki makarim al-umur mtu kimbilia ile makarim al-umur naam wa qawlu sallallahu alayhi wasallam alayhi salatu wasallam asema kwenye hadithi law ya'lamu an-nas asikiliza sasa fadhila za kusali safu al-awwal Allah akbar ajib law ya'lamu an-nas ma fi an-nida'i law watu wajua fadhila ziliyoko kwenye kuadhini law wajua kila mmoja angelikuwa atakuwa mwadhini lakini sasa shida hatujui hatujui lakini lao waambiwa ajira ya kuadhini ajira yake ni hii ukaoneshwa ajira ya adhan wasafu alawwal na ajira ya kuswali safu ya kwanza lao ukajua thawabu ziliwekewa mambo haya mawili zilivyokubwa wadhfa wa kuadhini kwa kuadhini ndio hukumu lako na kusali safu alawwal haya mambo mawili ukajua fadla na thawabu zilizowekewa thumma lam yajidu kisha mtu akakosa fursa hizi mbili akakosa safu al akakosa fursa ya kuadhini akaja akakosa illa an yastahimu akaambiwa hapa pale mko mwingi mtaka kuadhini au mko mwingi mtaka safu al tabidi tupige kura eh ikawa mbinu ni kupigiwa kura kutafuta ile sehemu lastahamu alai wangekubali watu kuingia mpaka kura lakini kila mtu asemasi simuachi huyu simuachi huyu simuachi huyu sasa ile yako nini kura kuandikwa majina jina litakao kutoka hawe picha ingelikuwa hali ni hiyo mtume عليه الصلاه ah lakini ni akhera kuna kura ya akhera <laughs> ni ghaib ndio maana Allah akatutahini akaficha haya mambo tusiyaone ataka kuangalia nani imani yake itakuwa na yaqeen sawa sawa na nani mwenye kufahamu wallahi ikhwan angalia tu masala ya kidunia duni tafe makura ya kidunia watu wanapochangamka eh? eh ushatia yako wewe fanya bidii bwana ni haki yako hiyo eh na ni haki yako kusali safu la awal au ngutia debeni tukura safu la awal pia ni haki yako hadha haki hadi hakika lazima tu lakini kule tuko mbio na kuhimizana lakini kiingia msikitini hapo nikimwona mtu kule nyuma simuhimizi njoo mbele bwana tembe lakini nataka wewe ushatia yako kura leo ushatia fanya bidii bwana mambo muhimu haya kila lakini naweza kuingia msikitini kampata mmoja nyuma na kuna mwanya hapa simuiti hatuitani kwenye khairi hadhi umur musifa muhzina ni mambo ya kusikitisha hali ya juu wallah yahitaji muraja sisi yahitaji tuziraje nafsi zetu sasa wallahi hii ni ishara ya kuonesha namna gani hatuna hamu na mambo ya akhira na namna gani hata sisi turudi nyuma kuja kufahamu na zaidi yote nini elimu wallahi shida yote ni jahil jahil sisi hatujui shida lakini lau tusoma tukafahamu haya mambo basi biidhnillah kupitia fadhila ile ya ilmu huenda Allah akakuwafikia ukawa mwenye kufahamu na wengine usoma hawafahamu kabisa wangapi ambao saizi hawajui hadithi ya kusali safa wengi wanajua lakini akhtaahu at-tawfiq lam yusibhu at-tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala hakumwafikia naam hii ndo sir rawahu al-bukhari wa muslim حديث مبوكيه البخاري ومسلم الرابع جنب لأنه شكونا هي أنه إذا امتلأ المسجد النبوي بالمصلين <clears throat> هي فهم مهم مسجد النبوي watu walikawa wingi wakajaza msikiti wote na saha yake kajaa faliman jaa mutaakhiran basi yafaa kwa yule aliyokuja kwa kuchelewa msikiti wote ushajaa أن يصلي في الشوارع كصالي بربراني بشرط بصلاة الإمام وكفوات صلاة إمام يعني أمسكي صوت إمام وسنجين أمسكي تجام فك بربراني ما تتنيك مسجد كصالي لكن علماء سمى بشرط اتصال الصفوف لازم الصفو زي اندلي حتى كما نكون لكن زي اتصال الصفوف sio baina yako na baina safu kuna imara kuna jumba alafu safu la hadha mambaghi lazima uone safu ya mbele ulama yashtaritun hadha uone safu kwa sababu wewe humuoni imamu utafuata nani yule safu ya mbele yako ikiwa safu zitashikana zimwagike paka nje msikiti la haraj ulama asema kusali madamu mumfuata imam lakini bi shart pia ya pili fil jihati thalatha waruhusiwa kusali kwenye sehemu tatu غير الجهة الأمامية اسبقوا كصالي سهم ينبيل يا إمام وهذا من الخطأ في بعض المكان utakuta sehemu zimejaa huku nyuma ya imam ni safu zirudi nyuma wengine utoka kaja kusali mbele ya imam mbele ya msikiti bihujjat hakuna nafasi sasa ndio umeambiwa usali mbele ya imam hadha min alkhata na kama kuna udhuru yafaa kuruhusiwe zahma za watu umma umeminika kuruhusiwa kusali mbele imamu kungeruhusiwa masjid hapa masjid nabawi sio ni sehemu dunia mzima ufunga safari kwenda kule kama ni zahma haitoshinda huko kama ni wingi watu ishi kwa hivyo misikiti tu yetu hii ya kawaida swalini bwana ati siku ya idi siku gani kumejaa swalini tu mbele hakuna neno kila mtu yuftik hadi kila mtu kupa hakuna neno sha dharura babu dharura dharura سبحان الله ضرورة كوبا حرام قول لأن ازدحام الناس ومع ذلك العلماء يقولون لا يجوز أهل الفتوى ساسا يقولون لا يجوز قصال بيل يا إمام حتى كوله نكما كنا حاجة وانجزي نفسني هكو سي مسكتية تتمدو كويفو يصلي الناس وراء الإمام أو يمين الإمام أو شمال الإمام سيمتات يوم يا إمام أو كلية كواكي أو كشوتو كواكي أما كمكالية إمام بيلي هذا لا يجوز أبداً ما ينبغي الصلاة بلا إمام ولا يصح الائتمام ولا itimam wala كفوات kufuata yule imam utakuwa unajiswalia واضح غير واضح كيف هو hivyo hii ويكون له أجر صلاة الجماعة ناكفا يهيفو أتباتا أجر صلاة الجماعة أما التضعيف بأكثر من ألف فإنه خاص بمكان صلاة في المسجد ولو لصلي برباراني طبعا برابارا سمسكيتي sasa wale watapata thawabu kuswali swala ya jamaa tawapate 1000 1000 ni wale walioswali msikitini na ile saha kwenye boma ya msikiti alikuwa hakikisha alikuwa ndani ya boma ya msikiti hawa ndio watapata nini ajira za 1000 ama walioswali nje ya boma ya msikiti barabarani wale watapata sema thawabu za salatul jamaa lakini thawabu za 1000 ni khas kwa wale walioswali ndani ya Masjid Nabawi لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا hakusema barabarani ukiswali kwenye msikiti wangu huu hata ukipanuliwa vipi lakini ndani ya msikiti kwenye mipaka ya msikiti <clears throat> bi alfi khairun ni bora min alfi salatin fima siwahuma illa almasjid alharam ni bora mara 1000 kuliko misikiti mingine isipokuwa almasjid alharam waman salla fi shawari' na aliyesali barabarani lam yakun musalliyan fi masjidi huyo hakusali kwenye msikiti wa mtume amesali barabarani kwa hiyo thawabu haingii kwenye 1000 hapati atapata thawabu za jamaa fala yahsulu lahu hadha at-tad'if hii thawabu kama hii haitomfikia yule ambaye kwamba aliswali nje ya mipaka ya msikiti na mpaka wa msikiti nini ni ile boma ya saha yake ukawa ndani ile boma ya msikiti hiyo ndo mpaka wazi kwa hivyo ukiswali nje yake au kwa barabarani utapata thawabu za salatu aljamaa lakini thawabu za 1000 wewe hutozipata mara nyingine ukija mapema ukiwa ndani insha Allah utazidiriki thawabu kama hizo طيب نكتفي بهذا ان شاء الله takoma kwenye hilo jambo la nne <clears throat> taendelea insha Allah kesho mambo yanayotajwa mbele biidhnillah ta'ala naktafi bihadha القدر تكمي هذا إن شاء الله